вечарамі. Малюнкі родныя і з'явы. Як вы мне любы, як цікавы, Як часта мілай чарадою вы ўстаяце перада мною. І так панадна смеяцеся жывою багграю на лесе, і златаблескімі снапамі, праменняў стрэлаў над палямі і брыльянцістаю расою, калі гарачаю касою скрозь лісця ў сетачкі аконцы на ёй зазяе ціха солнца. Яе так песціць, так кахае, па ёй вясёлкі рассыпае. Я бачу роўныя пакаты палёў за нём нам, і іх шаты, аўсоў палоскі, лавы жыта, што морам золата разліта. І грэчак белыя абрусы, і лесу два крылы як вусы, і цёмны роў вадой прабіты, такі зацяты, сярдзіты. Ялоўцаў шэрыя блокі, дзе белы мох, сівец у богі пясочак жоўты засцілаюць ідзе зайцы прыпынак маюць я чую шум рознагалосы лясоў лугоў дзе звоняць косы у часе дружнай касавіцы я чую громы навальніцы і шум глухі буйных дажджоў і песні звонкія палёў і ціхі плач у ускрай магілы. Даўно заціх іх голас мілы, Даўно ўсё змоўкла і прапала, х толькі памяць захавала. Але нявіднымі ніцямі я моцна моцна звязан з вамі малюнкі роднай краіны. Эх, зараслівы пуцявіны. У гэты мілы мой куточак, дзяныя жоўценькі пясочак пад летнім сонцам пад спякотай, зяе смутнай пазалотай над самым нёмным срэбраводным, так сэрцу блізкім блізкім, родным, і зараслі не палынамі, не крапівой, не драсянамі, не чаратом, не лебядою, а беларускаю бядою. Ды покі будзе сэрца біцца. Яно не зможа пагадзіцца ні з гэтым гвалтам, ні з бядою над нашай роднаю зямлёю. Эх, милы край адвечнай мукі. Пракляд ты будзьце вусны руки, што на цябе ланцуг кавалі і ў твар зняважліва плявалі. Няхай агоні жар пакуты навекі спаліць здзек той люты, які спрадвеку там пануе над тым, хто родны скарб шануе і хто ўсім сэрцам і душою, Астаться хоча сам сабою. Жывіш наш край, Няхай надзея гарыць у сэрцы і мацнее, што хоць не мы, Дык нашы дзеці убачаць цэльным цябе в свеце. Алесь на деле праканаўся, што ён, ён дарэмна марнаваўся і што ўжо больш няма збавення, як толькі ўзяцца за вучэнне, як гэты клопат немарудны. І што ж? Закон быў не так трудны, ужо по той адной прычыне, што ён запісан быў <clears throat> на спіне, а ў сэрца ўложан сам сабою. І ўсё пайшло сваёй чаргою. Цяклі дзянькі дайшлі нядзелі, і час тут вольны хлопцы мелі. Вучылись толькі да обеду, вучылись нават не без следу. І костусь мушу я прызнацца, ужо ўмеў на дождцы распісацца, што вельмі цешыла міхала і гонар бацьку падымала. У дзень, Як лекцыі канчалі, на рэчку хлопцы выбягалі крыху пакоўзацца па лёдзе ці так пабегаць на свабодзе, У снег залезці па калена, а то насілі козам сена, У звярынцы козы зімавалі, і ім палонкі прасякалі. І сам дырэктор лышаногі не горш ад вучняў бег з дарогі гайсаў па снезе распускаўся і штурхалямі <laughs> захапляўся а як надарыцца часамі яму спаткацца там з казамі тады крычаў ён благім матам <laughs> та беды рабіўся ён вар'ятам такая радасць пашыбала так хвалявала захапляла і гэту радасць міг шчаслівы а выказваў крыкам пра разлівымя крычаў хоць вушы затыкай другі раз хлопцы валяць валам у ток да дядзькі усім кагалам на току у дядзькі быў святліцы маркотна светіць блеск газніцы дрыжыць агончык сіратліва у бокі ходзіць палахліва На месце ўсё тут і прыбрана, так гладка ўсё дапасавана, а тыя ж граблі ці цапочки. Ну, толькі цешыць імі вочки, У руки возьмеш, працы хочуць, удзела пусціш, зарагочуць. А як наш дядька час там бавіць, Ён не працуе, імшу правіць. Вось як жывога дядзьку бачу, я тут партрэт яго зазначу. Ён невысок, не надта ёмак ды да карчавіты і не ўломак, а волас мае цёмна-русы і зухаўскія яго вусы у меру доўгі густаваты ўгору чуць канцы падняты. А вочы шэры невялічкі, глядзяць прыветна як сунічкі, але раптоўна і адразу не расчытаеш іх выразу, то смех, то хітра з іх бліскае, то добрата, але якая А нос я глянуць мушу неба. Бо не патраплю, як пачаць і з чым нос дзядзькаў параўнаць каб выйшаў ён такі як трэба ну нос э, кароткі таўсматы ды досыць спрытны хоць кірпаты Антось наш дбалы акуратны а пры рабоце які здатны што не замысліць то ўсё зробіць і так прыгоніць так аздобіць што і для вока нават міла і ўсё выразна гаварыла, што ён не толькі гаспадар, але і прыроджаны штукар, якіх на свеце не так многа, За дядзьку людзі просяць Бога. Каму ён толькі не спрыяе, каго з бяды не вызваляе. У дядзькі цэлы спрад запасаў, Не любіць дядзька пустаплясаў, Вось вы зірніце ў хлеў на вышкі. Там много яблынін на лыжкі. Там ёсць і груша і кляніна, якая хочаш дравяніна. Грабільны, косі, клёпкі, восі. Няма трайні, Ідзі до Антося і людзі дядзьку шанавалі, а на кірмашы частавалі. Касачы я нядобра косіць, няхай Антося ён попросіць. Антось наладзіць так дагоніць, Тады пабач, як загамоніць, Каса не косіць, Каса брые, Ішчыць некі бярэ сухія бо, у дядзькі руки залатыя. Каб дапісаць партрэт Антося скажу: На свеце не знайшлося. Ні ўдоўкі любкі, ні дзяўчыны, каб э, получыць две палавіны, каб разам шчасце здабываць і поруч долю падзяляць. Я тут сам за дядзьку мушу назад старонку адгарнуць і абвясне яго ўздыхнуць і добрым словам яго душу яшчэ раз шчыра памянуць. Была вясна, было імкненне і сэрца ведала тамленнем, і сэрца водгук сэрца чула, і сэрца к сэрцай кугарнула. Ды толькі ж доля не судзіла. І любка наста яго міла, што так клялася, цалавала і к сэрцу з жарам прыхіляла, што так суліла шчасця многа. Яго змяняла на другога. Антось, Ды што? Цяпер забыта, даўно пажалі тое жыта і тыя межы заралі, што дядзькаў смутак калыхалі. Ну, хлопцы, зараз да можару Саб'ем пасадаў яшчэ з пару. Снапы ў радочки палажылі, так і дзяды яшчэ вучылі, каб каласы ды з каласамі, а да пярыла ў пузырамі. Ну, грымнем хлопцы, каб звінела, і пять сапоў ідуць у дело не балацьба а бубнаў хоры здаецца цэпам вадзіў хморы бечы кладуцца так рытмічна самогудзенне іх музычна снапыняў лежаць скачуць самі і сыплюць жыта пад бічамі а дядька рэй вядзе гукае і і адным крыкам памагае, Дай дай яму брат, дай з-за вуха. Гэх скачы, баба псяюха, Гудуць сапыў гары праворна, ідзе работа дружна, спорна, Аж падшыбае ўсіх ахвота, бо мае свой захоп работа. Вось так одно другим менялось, затым яно і не прыядалось. Калі было ўсё ў меру пору і гладка ішло ўсё тут у гору. Таксама вечар свае бавы нясе з сабой не менш цікавы і асабліва перад святам, калі бывала дядька з татам, а з імі часам гэтаксама язык развяжа свой мама, пачнуць казаць, свае ўспамінкі, весці размовы пра старынкі, пра незвычайныя здарэнні і ім даваць тут тлумачэнні. Цяпер камінак спачывае, а хату лямпа асвятляе, але маркотна і тужліва, А тені страшна і маўкліва, то затрасуцца, затанцуюць, як бы каго яны пільнуюць, то даспакояцца зацята, калі замрэ і сама хата. Тады здаецца, тені тыя не проста тені, а жывыя. І нібы ў іх ёсць нейка справа і таямніча і цікава, дырэктар к печы прытуліўся на дядзькаў твар утарапіўся мне сам казаў пятрусь грехінин і лгать жа ён не быў павінен дадому ехаў ён с княжогам вакол няма нідзе нікога і ціха ўсё як бы зацята было ўжо трохі пазнавата а ён не на воліках пляцецца і так яму ўсё што свярдзецца. Вось едзе ён масток мінае, аж хто запаляў, вылятае, як жар чырвоны ды вяртлявы і хвошча пугаю лева ўправа і па валах і па Петрусю. Вось кажа я табе спазнюся калі ты так запрацаваўся і аж данёмна за ім гнаўся дырэктар бедны увесь жахнуўся ад страху нават аж прыгнуўся Мабыць штось ёсць такі на свеце на матку тут зірнулі дзеці свякроў нябожчыца аннета сама казала мне у пра гэта яна была, І тётка рузя збіралі шчаўе дзесь на лузе, дайшлі дадому калянёмна. Было зусім яшчэ не цёмна, вось толькі сонца на палову зайшло за горку дземянову і нікагусенька нідзе, аж зірк. На саменькай вадзе сядзіць хтось, выцягнуўшы ногі над самай буктай, такі строгі, як мае быць ва ўсім адзенні і курыць люльку задуменні. Кабеты ў страсе далей хутка назад зірнулі. Нікагутка. А хто што быў? Тфу праваліся, спытаў дырэктар, трасучыся. Яго той страх наш чэн занудзіў ці не янчур там рыбу вудзіў азваўся дядька не без жарта а ўсе маўчаць глядзяць у парта да дядзькі бліжэй хлопец жмецца яму чорт знае што здаецца У хаце стало больш страхліва, з-за вока ноч глядзіць маўклівай, гэта ноч як бы жывае і быццам нешта яна знае, але аб тым казаць не хоча, бо на размовы не ахвоча. А на дварэ дзесь каля будкі чагось брахнуў, Сабака чуткі, брахнуў і змоўк, бы страшна стала і ноч брахаць не пазваляла ослабліў яскі ўсе тут гайкі э, глупства ўсё не больш як э, байкі мехась азваўся хто баится таму ўсё можа налучыцца нато вам лепш тут жыў пшавара восьось раз у ночы чуе гукі у в окно молотят чыесь у руки молотят так быў час пожару кто там пусти брат то э, то я семка ну брат и б'ются ж черти ёмка не верыў я даль бог поверу на ўласным карку чу холеру на грэблю я брат э, як уз'ехал так и засыпал мне орехов я пока не ён мне по пакарку, пасек мне спину праз браварку. Не толькі тут вось адступіўся, калі ў дварэ ўжо я спыніўся. Шавара з хаты выйшаў босс і агледзець цёмкавы калёсы. І што ж? Вось вам і таямніцы. Ялова лапка улезла в спіцы яшчэ праз страхі <laughs> вялі мову і іх тлумачылі аснову і іх істоту разбіралі і трохі з'язькі жартавалі. Усяго было тут вечарамі, калі разыдуцца часамі, на ўсё была свая прычына і адпаведная часіна. Зайшла размова аб навуках старых, даўнейшых, і іх штуках, аб кнігах з чорнаю пячаццю, аб чараўніцтве, аб закляцці, аб розных хітрасцях і зману. Вось пусцяць нейкага туману і чалавек хоць і жывы, але стаіць без галавы. Гаворы дядька хлопцам дзіва, що іх цікавіць моцна жыва. Я сам такую штучку знаю, што э, без памылкі адгадаю, як хто стаіць, ну хоць бы ў сенях, ці на нагах ці на каленях, ці ён там стане, ці ён ляжа Вось гэта штука, батька кажа. І няўжо дядзька адгадае, цікавасць яску забірае і не дае ніяк ён веры і погляд кідае на дзверы бо хоча ён сваю асобу усе не вынесці на спробу ну костусь пойдзем мы з табою ідуць і ў сенях між сабою вядуць параду як пастаць каб бацька ужо не мог згадаць мяркуюць хлопцы так і гэтак бы не вулей ставяць под паветак. Урэшце ўсё абмеркавалі, хітрэй не трэба, як пасталі. Адзін прыгнуўся ракушком, другі падлогу ўпёрся лбом. Ну, дядька, э, як мы тут стаім, а? <laughs> А так як чуткі <laughs> за дзвярыма. Ім бацька з хаты дзесь азваўся, і раптам дружны смех падняўся.